cliente pra safada, pastarada e delinquente. Aqui tá muito bom. Eita caralho! Que clima caliente. Que ela Cê baila de é costa, também bala de frente. Vai com a buceta no pau sem dó. Abre as pernas e toma. E aí, toma, toma, vem na base toma, do buchicho, toma frente Vai com a buceta no pau sem dó. Abre as pernas e toma frente Vai com a é buceta no pau sem dó. Abre as pernas e toma quente toma pet, toma pet, toma pet, toma pet, toma pet, toma pet, toma pet, toma pet, toma, toma, toma, toma, toma, toma. presente pra safada, pra sarada em Aqui tá muito bom, que clima caliente. Que ela baila de costa, também baila de frente. Vai com a buceta no pau sem dor, abre as pernas e toma, toma, toma, toma, toma frente Vai com a buceta no pau sem dor, abre as pernas e toma frente Vai com a buceta no pau sem dor, abre as pernas e toma pente, toma pede toma pede toma pede toma pede toma pente toma pet, toma pet, toma pet. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai com a tá no pau sem dó, abraça perna e toma pet. Vai com a tá no pau sem dó, abraça perna e toma pet, toma pet, toma pet. Essa vai passar pequinha, passa nada do baile presente. Vai com a tá no pau sem dó, abraça toma pet, Vai com você tá no pau sentou, Abraça perna e toma pet, Toma pet, toma pet, toma pet, toma pet, toma pet, toma pet.